Ben, non vou decir iso de boas tardes porque eh, poñen a mentir eh, non se trata de iso hoxe se trata de decir as cousas boas e a mellor cousa que temos hoxe aquí agora, que conozco é Antón Santa María que nos vai dar unha cousa non entón, teño por que falar de boas días nin, nin de boas noites porque con sair á calle xa subir o que, o que hai eh? que chega Entón, hai que dicir que Antón Santa Marina é catedrático de filosofía románica ex, ex, ex, ex no, bueno, ex pola cousa esa que chaman edade en algúns sitios eh? a idade ou edade que é o que no, no corrixe el si quere porque anda con estas cousas da toponimia non dicirá ah, o que vale dicir idade ou que se xa edade pero efectivamente o que é certo é que xa non lle fai falta que, que ninguén lle diga que actualmente está no, na cátedra de Filología Románica da Facultade de Filología da Universidade de Santiago de Compostela de onde las pero fora, -se. o que si sí é membro da Real Academia Galega Antón Luís Santa Marina Fernández entón xe vai nos falar dentro do ciclo do facho sobre estes temas que é lingua, a literatura e relación nación e el unha exposición de temas e esta en concreto é sobre os temas que están dentro do nome así de toponimia galega tal cual sin chamarse metonimia nin cosas por no, toponimia galega porque aí é onde precisamente trapalladas como esta que acabo de decir agora de, de, de toponimia, <laughs> toponimia pois hai por aí adiante hai cada unha que para que vamos a falar dela pois a falar aí que para iso é bueno Antón Santa Marina ten traballos en só ou en colaboración en diferentes campos da lingüística da etnografía galega en didáctica que el participou na redacción dos manuais galego do 71, galego 1 galego 2 no 72 e galego 3 no, no 73 senón un ano despois, no 74 cousa sobre unha exposición que el fará non cercando se lle toca hoxe ou vai para outra vez pero sobre un dos estudios básicos posiblemente de idioma galego un tanto tal que é na gramática os estudos sobre a geada en galego Porque, claro, xente posiblemente moito peor, pero xente como a min que ten unha ascendencia polo seu pai de unha aldea de Carballo onde a geada é a base fundamental de falar o galego non se fala o gallego nin o galego fala o jalejo. e bueno, é para ir adiante toda a geada completa pero destas cousas falará agora eh. Antón Despois a gramática, este estudio sobre geada, planificación do corpus, participou na elaboración da normativa ortográfica e morfolóxica segundo as propostas do IGA, nas bases no 77 e nas normas no 82 colaborou con Manolo González nas escollas léxicas para un vocabulario ortográfico da lingua galega e redactor solidario en solitario, perdón, non en solidario, sino en solitario, no ano 2003, os criterios en que se baseou a obra do vocabulario ortográfico da lingua galega. Traballos teóricos sobre este asunto da normativa, entre eles un intitulado Norma e Estándar, na, no lexicon da Romanician Linguistic, volumen 6.2, e interesouse igualmente pola incorporación das chamadas Falas exteriores ao modelo literario galego. Foi co-director con Manuel González González do Diccionario da Real Academia Galega de 2012 e 2013. E hoxe nós to somos todos agradecidos de verdad, pero moi forte a que nos veña a falar de algunas destas cousas, sobre todo concretamente sobre o tema toponimia galega, hoxe aquí nos así ah, que simplemente dalle as grazas a Antón e que fale de que diga o que quere dicir nada máis eu teño eh, unha conferencia un pouco longa eh, dividida en tres partes se vexo que me alongo demais eh, unha delas pode mm, ser suprimible vamos pois eh, <clears throat> vou empezar facendo un pequeno panorama de mm, onde está eh, Galicia dentro da, de, lingüísticamente desde o punto de vista da, de, de, da toponimia eh, a cantidade e calidade da nomástica galega eh, a fractura de, de nomes de lugares que hai a, a, o seu aparecimento e a súa perda na actualidade e finalmente tamén tiña pensado en terceira parte preferirme as mm, repercusión que tivo a falta de que houvese unha escrita galega durante moitos séculos entón empezou pola primeira parte que é onde está a Galicia lingüística e onomásticamente eh, <clears throat> o galego é un dos chamados dialectos derivativos eh, constitutivos do, da, do latín hispánico igual que os restantes dialectos do norte da península ibérica o asturiano, eh, o castelán de Burgos para arriba, o aragonés e o catalán Isto quere dicir que o galego é o resultado da evolución ininterrumpida durante 19 séculos eh, en territorio galaico do latín traído pola romanización. O contrario do que pasou na parte meridional de España, ou da península en realidad un dos romances falados eh, hoxe o, o valenciano, o andaluz en parte tamén o portugués son dialectos sustitutivos eh, variedades, romances transportadas para, para o sur coa repoblación, a repoblación eh, que se a, a etapa da chamada Reconquista eh, que sustituíron pois, pues, o que eran outras variedades de romances como o mozárabe ou o árabe mesmo eh, comparado con outras linguas románicas é un dialecto eh, moi conservador o máis conservador sendo que o portugués da Romana Occidental así que o fondo patrimonial da lingua galega mm, é basicamente latino é un integramente a súa morfoloxía a súa sintaxe casi integramente o seu léxico fora de algúns eh, termos especialmente referentes á, a morfoloxía ou aproveitamento da terra ou á flora autóctona eh, estes termos foron incorporados como préstamos no latín que perduran eh, ainda hoxe como voces comuns palabras como cándara, Veiga, Braña, carvalho, ou Toso eh, son coñecidas eh, hoxe entre todos e moitas delas, bueno, todas elas son topónimos tamén eh, certamente cando chegaron os romanos a Galicia non penetraron nun territorio ermo Galicia prerromana segundo eh, sabemos polas inscripcións antigas eh, estaba <clears throat> especialmente pola nomástica era céltica os lingüistas baseándose no sé cómo se llamó esto. Eh, <clears throat> baseándose eh, na distribución do suposto nome antigo pa, eh, que significaba cidade ou máis exactamente Occidum fan dúas grandes provincias para as linguas hispánicas eh, segundo predomine o elemento briga que como vedes soldase mm, a, pola parte dereita da palabra ou o elemento ili que se solda pola parte esquerda da palabra non? eh, Galicia, polo tanto, está eh, queda na Hispania céltica. Briga en, un, un, elemento céltico, clarísimo. Ili, en cambio, un elemento ibérico. Eh, de feito, hoxe en territorio galego hai mm, non menos de 108 entidades de poboación non menos de 108 entidades de poboación que acaban en bre eh, ou variantes eh, dun, dun elemento BRICS ou, eh, que é unha variante de Sirica tamén Menéndez eh, en e eh, Moravejo dedicaron sendo os traballos a estes eh, eh, topónimos galegos acabados en obre ou eh, formas afins en artigos que son clásicos eh, estes outros dous eh, autores eh, Búa e Lois Silva engadiron novas interpretacións Ben, convivindo co celto ibérico propiamente eh, dito hai indicios de existencia na época da conquista romana e antes eh, da presenza dunha lingua indoeuropea etiquetada eh, desde hai pouco como lusitano da que hai testemunhos epigráficos en Galicia en, mm, en, en inscripcións latinas naturalmente porque non hai inscripcións celticas aquí Estes, eh, este lusitano algúns considerano non céltico porque ten P inicial eh, recordar que, bueno, para clasificar os dialectos indoeuropeos un dos trazos eh, que se toma para eh, diferenciar o céltico dos outros idiomas é que no céltico falta o P unha palabra como Milán procede do latín medio lanum ese lanum é o equivalente de planum en latín por tanto non ten P inicial <clears throat> eh, eh, pero justamente eh, este, este mm, dialecto lusitano ou indoeuropeo eh, chamado lusitano eh, deixa eh, no vocabulario común algunhas palabras, algunhas voces como pala ou páramo pala é unha, unha cova que hai un, eh, por exemplo, un río un, un, o páramo é ben conhecido incluso en, eh, inscripcións antigas, ahora de unha divinidade, non sei quantas para, Mae, para Maeco, que do parano E ademais outras palabras que tamén empezan por P inicial, como é Palantia, que é o antigo étimo de Palencia, ou Pisóraca, que é o antigo étimo de Pisuerga, non? E, e ademais outras palabras que non son sordo bonitas ainda mm, así ainda que non teñan pe inicial algúns estudosos, por exemplo un eh, filólogo alemán que se chama Untermann consideran este lusitano e de celta con eh, non se sabe moi ben canto era e como, era, eh, como estaba distribuída a poboación indígena celta e ou lusitana chegada dos romanos tense dado cifras de un cuarto de millón para o chamado conventus, conventus lucensis que comprendía máis ou menos o que é Galicia actual e tampouco se sabe como era a súa distribución xeográfica posiblemente non moi dispersa según eh, Díaz e Díaz que foi catedrático en Santiago busco coñeceron non? o que sabemos certo é que era moito máis numerosa que a, que a, que a de romanos e, pero ainda así estes celtas latinizáronse pero non sen eh, poder evitar incorporar algunhas voces propias ao seu latín en especial nomes propios e desa camada proceden topónimos como é o nome do país mesmo eh, non sei se teño por aquí en algún sitio eh, como non teño esta <coughs> eh, anterior bueno, perdíme vale, vou ir atrás que non manexo este eh, o nome do país mesmo eh, como digo Galicia, Galaequia é dicir, a terra dos Galaequi e outros son derivados de gentilicios é dicir, derivados eh, dos nomes das gentes ou das tribus que vivían aquí eh, eh, dos territorios que ocupaban en xeral eh, referidos a, a eses territorios como é o caso de Lemos eh, Limia Támega, Tribes, Valdeorras, Soneira, de Soz e que onde vivían os, os lémagos, os límicos, os tamaranos, os tíburos, os de Tribes, os guigurros, os, os de Orras, Valdeorras, os nerios, terra de Soneira, os pésicos, a eh, terra de Pesoz, e bastantes outros, non? E, nun destes mapas que tiña por aquí, creo que tiña aquí de los, eh, os guicurros, os lemos, os de lemos, os merios, que son... Eh, bueno, volvemos outra vez para atrás. Eh, que aí proceden tamén nomes de entidades de poboación, entre elas a importante cidade da Coruña, o Cunha, como se dicía na Idade Media, e tal vez tamén Lugo, e moitos outros eh, como o centenar e pico de mm, palabras en obre que mencionei antes eh, tamén nomes de ríos como os teofóricos Navia ou Deva ou os ríos de Santiago, Sara e Sabela e moitos outros a Hidroniña dedicoulle eh, Vascos un, un par de libros eh, que fala basicamente de términos eh, referidos ás augas bueno, por debaixo deste estrato quedan restos de linguas indoeuropeas a ver si. restos de linguas indoeuropeas non célticas chamadas genéticamente paleoeuropeo das que o operativo eh, eh, topónimo e antropónimo lama parece ser unha reliquia e eh, lama ou algún dos seus derivados é o nome de 363 aldeas e de varios milleiros de paraxes e tamén o período de case 10.000 galegos pois esta voz lama aparece en Galicia, no norte de Portugal, en León, en Asturias e fora da península tamén en Suiza e no norte no centro de Italia. E pero hai moitas máis. Eh, a este palio europeo, como digo, dedicoulle eh, eh, Vascuas, foi catedrático aquí na eh, Coruña, eh, dous libros publicados e outro que está inédito ainda Es de fonda máis eh, en a poucos días hai apareceu que eh, no, nos xornais eh, que se atoparan o esqueleto dun neno eh, a la polo Courelo de hai mil anos é dicir, que os nenos falaban eh, a xente que, que vivía naquela época tamén falaba, seguramente que puxo nomes eh, os lugares non? Ben, pois, eh, debaixo dese estrato precéltico que eh, pois é difícil discriminar de que camada procede un topónimo que ás veces mm, incluso pode ser un apelativo frecuente como é o caso, por exemplo, de Barcia ou, ou algúns dos seus, das súas variantes la Barxela eh, unhas veces con B, outras nas grafías habituais eh, para algúns eh, <clears throat> formas indoeuropeas, pero para outra mm, pertence a unha camada lingüística de unha charada mediterránea porque eh, hai voces eh, toponímicas comuns desde aquí hasta eh, hasta Grecia eh, bueno, hai que ter en conta que moitas das palabras citadas son apelativos e polo tanto son mm, a súa aplicación a un lugar habitado ou unha paraxe eh, pode ser moi recente así como os nomes en obre eh, foron aplicados aos lugares onde se designan así hai dous ou mm, dous mil ou dous mil anos eh, en, en medio non? Pues, pois, de maneira interrumpida para lugares que se chaman barro, lama, barcia ou gándara eh, ou outros por estilo non podemos ter garantida unha antiguidade tan grande porque son apelativos comuns e podernos bautizar eh, en calquera época de vida bueno, por encima do, do estrato onomástico latino que é o que deixo para o final eh, eh, hai un estrato xermánico históricamente temos testemunhos da presenza dos povos xermánicos no noroeste da península eh, dous povos os suevos que constituíron un reino independente de Galicia ata o ano 585 e os visigodos eh, cos suevos viñeron tamén os alanos eh, pero, pero non, que é un pobo non xermánico é un pobo eh, indoeuropeo que procede da zona de Irán pero non, non, non sabemos prácticamente nada deles eh, en canto aos dous xermánicos na práctica é difícil discriminar entre o elemento suevo que era xermánico occidental e o elemento visigótico que era xermánico oriental porque que mm, case non hai testemunhos escritos eh, antigos do suevo que o visigótico fica na biblia traducida ao gótico eh, bueno, pois fora daqueles casos en que entra o propio xentilicio na denominación dun lugar creo que o tiña por aquí senón, eh, como é neste, no caso de suevos ¿no? que, que, que ves aquí suevos, bueno, suevos suevos, suevos polo menos tres veces, catro veces en Galicia e logo tamén unha vez en Asturias ¿no? fora dos casos en que aparece o xentilicio eh, por tanto é difícil discriminar entre o que é suevo e o que é godo eh, foi escasa pegada xermánica no vocabulario común como sabedes, hai algunhas palabras como terra ou algunhas máis non? <coughs> eh, <coughs> así que non hai case apelativo de orixe xermánica que se conserven como topónimos fora seguramente da palabra sala que pervive en sa ou savedra, sas tónicas, etc así é que o erdo nomásquico do xermánico queda principalmente restringido os nomes de persoa e os nomes de lugar derivados de posesores aquí sí que hai moitos non? Eh, moitos lugares eh, que reciben o nome dun posesor que tiña un nome xermánico e tense e hai moitísimos hai de, mm, miles deles non? tense sentido discutido moito sobre a densidade da poboación xermánica en Galicia e na Hispania en xeral non? eh, pero onomástica neste caso non serve de indicio eh, porque moitos hispano-romanos por moda eh, adoptaron os nomes xermánicos así que a densidade de nomes xermánicos que, que, que é moi grande non se corresponde coa densidade de inmigrantes germanos eh, que foron realmente poucos non? entre o século VI e o século X hai un progresivo incremento de nomes germánicos na documentación ata que chegan a, pro, a mm, eh, eh, predominar folgadamente sobre historia de latina Por iso non é casual que na nomástica persoal de Galicia, non sei se teño por aquí para atrás, na nomástica persoal de Galicia, é máis variante, eh, os tres apelidos eh, máis frecuentes sexan Rodríguez, Fernández e González que hai eh, eh, mm, eh, que Galicia ten do, aproximadamente 2,7 millóns de, de habitantes como temos dous apelidos hai que multiplicar eso por dous por tanto son 5,4 millóns ben, eh, de, de apelidos né? eh, ainda así eses tres apelidos son cerca do 10% do stock onomástico galego eses tres apelidos son Ben, os topónimos deles xermánica en xeral mm, eran antigos nomes de posesores, nomes de persoa que indican que era ese señor pose, pose, posuidor dun, dunha vila ou dunha aldea eh, teñen unhas características morfolóxicas específicas que na maioria dos casos axudan a identificarlos así, por exemplo, os que teñen eh, a <clears throat> terminación ulfe ou monde eh, Oumir, ou riz, como Cundulfa, Reimund, Re, bueno, Represemonde, Valdomir, Recarei, Hermoselde, Mon, eh, Mondariz, eh, que proceden de compostos onde sobre elemento era un sustantivo ou un adjetivo. ou os que acaban en an eh, como ves aí, en an, ans, en elle que eran sufixos eh, derivativos ou sufixos gramaticais non? como é o caso de froian, decir, froilán froians, eh, ou sen delle nos que terminación, como digo, un sufixo derivativo ou, ca, ou casual e a última gran invasión mm, das terras hispánicas foi a árabe a ocupación árabe durou entre os séculos eh, 8 e 15 pero o territorio central da península <clears throat> eh, fora daqueles casos en que o arabismo é un apelativo e se pode tamén usar como designativo de lugar pois case non deixou pegado eh, casos son como Aldea, Alfoz, Atalaya, Arrabala, Atafona, Mezquita, Almuíña, Acea, Rábade, eh, son eh, propónimos, mm, pero son voces ou foron eh, antigas voces do vocabulario común. Eh, eu creo que tiña por aquí outro mapa. Eh, este mapa, bueno, xa me este mapa eh, fala da densidade de topónimos árabes por cada mil kilómetros cadrados non? Eh, o blanco de todo é cero dire, Santander e as, prácticamente as tres provincias vascas entre eh, 0,1 e 1% eh, pues prácticamente as eh, tres provincias galegas excepto Pontevedra que hai un poquinho máis de, 1,9 a e ainda así había que mirar Bueno, volvo para atrás. Vale. <clears throat> Eh, a, reconquista, eh, e a conquista, eh, tivo eh, a conquista dos, dos, dos árabes, eh, a reconquista dos cristianos, tivo tamén outro efecto secundario eh, eh, provocando primeiro desplazamento de poboacións mozárabes para o norte que escapaban das persecucións religiosas e de aí proceden varios eh, nomes gentilicios como toldaos, é dicir, toledaos cumbraos de Coimbra que hai varios toldaos en e incluso mm, eh, posteriores tamén mouriscos que viñan, hai varios mouriscos tamén na nosa nomenclata e tamén por revés eh, eh, <clears throat> a medida que se iba mm, progresando na reconquista de eh, terras árabes eh, os repobadores iban ponendo nomes eh, das eh, etnias das que producía eh, aquí tedes moitos galegos en, na toponimia hispánica galleguillos tamén ou galegos na portuguesa non sei se creo que tiña un mapa por aquí eh, fixade os, eh, os, estes son os gallegos e os galegos que hai en, en todo o territorio Eh, naturalmente abunda moito máis en Portugal Ben, e despois da, da árabe, a última gran invasión, eh, entre aspas, onomástica, foi a Castela a que me vou eh, dedicar eh, con un pouco máis de, de, de eh, dentro dun pouco. E agora con facer algunhas consideracións sobre a onomástica de orixe latina. <coughs> Non se teñen feito repartos, a ver se localizo eh, eh, sobre a proporción de, de estatística sobre a proporción de topónimos de orixe latina en relación cos de outra orixe que é difícil facelos porque falta un corpus toponímico significativo e aínda que houvese estamos moi longe de saber cal é a orixe de, de todos os topónimos e outra dificultade máis eh, é, eh, que mm, onde se computan os topónimos que derivan de voces pre-romanas que son apelativos, e que foron incorporadas ao latín como préstamo eh, é que dito de outra maneira eh, eh, onde deberíamos computar topónimos como lama, barro, bousa, touza, laxe ou gándara eh, porque non está excluída a posibilidade de que algún lugar eh, que leve eses nomes ou nomes derivados pode ter de máis de 2000 anos pero tamén eh, é posible que fora in, incorporado o tesouro, eh, tesouro toponímico en época moi recente e o mesmo poderíamos decir de outros apelativos que tiveron vixencia outras épocas de Lima e que desapareceron como o caso por exemplo de Narra que temos aquí que foi usado na Taitaria Media pero logo desapareceu por pois todo isto, tendo en conta todo isto na miña opinión habería que considerar que romano só aquilo que xa no propio latín hispánico era non é propio eh, con esa corrección a porcentaxe que ponen eu creo que a fixo pila alguna vez eu máis ou menos así un pouco a ollo creo que podemos considerar que no nomenclator de Galicia de entidades de poboación especificamente a maior parte é, eh, perdón, é latina ou romance e, quizás nove de cada vez nomes de lugar eh, pertenzan a, eh, a este stock latino E, ben, así como os nomes eh, prerromanos non permiten unha clasificación clara, entre outras razóns porque non se sabe exactamente cal <coughs> era o significado que, primitivo da palabra eh, que motivou o topónimo, eh, por eso na práctica se agrupan por afinidades eh, formais, é dicir, nomes que acaban en bre, ou que acaban en oña, ou que acaban en tipo tallobre, callobre, tarragoña, baroña, hai nos centos deles, non? Aldobén, Borbén, ou que empezan por este tipo de elemento tamén prerrománico, car, como carantoña, eh, ou cal, ou taur, como é eh, touro, eh, algunhas veces, non? Eh, ben, con estes nomes eh, antigos eh, o que se fan é clasificacións máis ou menos formais en cambio cos nomes latinos e cos romances na súa maioría de étimo coñecido poden facerse clasificacións segundo a motivación semántica a primeira <coughs> eh, entre nós foi pioneiro o, o Vieito Martín Sarmiento que era oriundo de Pontevedra naceu no 1695 morreu no 1772 escribiu un onomástico da lengua galega teño, teño sei posta a diapositiva para que vayas vendo porque non, non a vou comentar e, eh, e fixo un esbozo de clasificación que coincide máis ou menos con esta clasificación que tedes ahora na pantalla eh, que é a que se ven usando por aquí por entre os toponemistas nosos especialmente a partir de Moralejo que a súa vez que copia eh, ou adopta eh, este, esta clasificación eh, dun toponimista alemán que se chama Gröller que usou para a toponimia francesa Ben, pois sendo o galego unha eh, continuación do latín e a imposición dos novos nomes un proceso interrompido entre ante que coinciden con voces do vocabulario común é case sempre imposible saber se estamos ante unha forma latina ou unha forma romance eh, palabras como castro eh, campo, souto, torre, pena eh, moi frecuentes como topónimos eh, bueno, puderon ser usadas para designar un lugar en calquera época da, da historia do idioma eh, entre os toponimistas eh, hispánicos é moi grande a afección a retroproxetar todo sobre o latín eh, eh, de maneira que todos os castro veñen de castrum eh, que hasta certo punto é razonable ¿no? eh, en cambio Mm, seguramente non é tan razoable reconstruir formas latinas que tal vez nunca existiron e que foron eh, ou que se puderon xerar por procedimentos diversos eh, ás veces exclusivamente eh, dentro do propio galego desta maneira que formas derivar corredoira de curritoria eh, ou pardiñeira de parietinaria é eh, seguramente un abuso porque eh, do, do verbo correr é o sufixo doiro eh, formase corredoira e de Pardiña ou Pariliña mas o sufixoero formase Pardiñeira e seguramente se formou ainda que se xa forma relativamente antiga non? Eh, en resumo a toponimia eh, chamada simplificadamente de orixe latina hai que entendela no sentido amplo latino-romance como un continuo, non? como un fondo ainda operativo no que únicamente é posible establecer unha certa cronoloxía relativa de no haber testimonios antiguos, hay eh, textos eh, escritos en latín aquí de Galicia o después en galego, eh, hay textos de los 600 aproximadamente, que hay, a veces topónimos están atestiguados desde hace muchos años Eh, pero, ainda que non houvese estes documentos, pues, podríamos clasificar claramente como latinos aquellos topónimos nos que hay restos de categorías gramaticales desaparecidas muy cedo <clears throat> eh, como é, por exemplo, o caso do xenitivo que mm, eh, desapareceu seguramente no século eh, quinto ou sexto aproximadamente mm, está máis ou menos estudado eso e, como vedes por aquí en eh, eh, palabras como cisterre, vila xuste, mogor, eh, eh, proceden terrae, terra terrae, eh, justus justi, es decir, este é só se identifica por un xentivo mogor de monacorum, martul de marturum ou martirum eh? son eh, formas eh, desde logo antiquísimas eh, anteriores a desaparición do neutro do, do, do, do, do caso ou eh, tamén eh, o neutro como sabedes era unha categoría templum templi dir, cando estudiamos latín aprendíamos esas historias non de eh, bonus bona bonum que eh, tiña tres xéneros o, o, bueno, o, pois, o neutro tamén desapareceu cedo igual que o, eh, igual que, que o caso non? bueno, pois cando topemos eh, mm, eh, topónimos eh, que teñen restos de neutro quer dicir que foron eh, lugares bautizados eh, pois hai eh, miles, eh, bueno máis de mil anos desde logo non? aquí tedes un caso que ainda aparece en latín Tria Castela monumenta, Monumenta ou monumenta Tria va eh, tres va dunha tres baos un río por un hai tres baos <clears throat> bueno, pues este, eh, estes son casos clarísimos eh, de, de, de, de topónimos antiquísimos ¿no? da época latina ¿no? non romance e tamén podemos postular como eh, latinos eh, aqueles casos eh, de topónimos que proceden de voces que, non, que deixaron de ser eh, usadas no romance <clears throat> eh, Mm, e incluso mm, xa no galego antigo esta, eh, non hai ningún derivado de ustulare que significa queimar unha vila ou chada que vila queimada eh, non, non existe uchar no galego medieval eh, vila susá que vive deste adverbio sursum sursanum non? arriba tampouco non existe susano ou susana susá ou susá eh, como voz común eh, ponteceso, é dicir, un ponte co, eh, cortado, caesus, ponte cortado, ponte pedriña, de Petriña, este adjetivo xa deixou de existir, Ponte Vedra, vetus, <clears throat> desapareceu tamén en forma. Ben, pois, como estes hai bastantes máis, non? Que podemos considerálos <clears throat> formas eh, de un estrato romance moi primitivo, latino. En este aspecto da cronoloxía dos topónimos latinos latino-romances aínda non se ten traballado gran cousa <coughs> e a parte destes topónimos que acabo de mencionar que son continuadores das categorías gramaticais que se extinguiron moi cedo con algún neutro triabá ou genitivo non? creo que ainda se poderían establecer algúns outros casos seguros de cronoloxía relativa aparte da que podamos establecer como segura eh, a través dos documentos eh, hay un tipo de eh, un tipo de eh, de nomes de lugar referidos a entidades habitadas eh, que se chaman nómina posesorum, é dicir, nomes de posesores e son unha porcentaxe moi grande dentro dos nomes de entidades de poboación seguramente no noso nomenclator eh, un tercio deles son nomes de posesores e eh, estes foron objeto de estudo especial por parte de un filólogo como é o caso do alemán Pil eh, eh, dieron aqueles que estaban formados por un esquema que podemos eh, reducir a esta fórmula non? vila, pagos, fundos, etc máis o nome propio da persoa que era o posuidor de vila dese pagos ou dese fundos ben, pois eh, o máis antigo de todos é o que contén o nome propio de persoa máis un sufixo eh, dentro dos sufixos hai dous que foron produtivos no territorio románico, un é acum, a súa forma femenina aca, non? Eh, que non abunda moito na península ibérica, pero deixou moitísimos descendentes eh, en toda a, a Galia cisalpina e trasalpina, en, na, na, en Francia e no norte de Italia. Eh, un, mm, eh, un nome como Sabi, Sabinum, Sabinius, Sabinius se non metemos este sufixo en acum, a sabiniacum, que sería fundus sabiniacum, bueno, pois pues aí venen os franceses sabiniac, sabiné, sabiní, italiano sabiniaco, etc. E como digo, na península ibérica hai moi poucos, eh, eh, moi poucos casos destes eh, é coñecido, por exemplo, o caso de Buitrago, eh, eh, sona vos pois, ese, ese topónimo, non? Vulturiacus, un señor que se chamaba Vulturius, tiñan unha posesión, por tanto. En o nomenclato galego quizás non atopemos máis que dous casos. Este puñago que temos aquí, é dicir, un fundus uniacum ou este outro que temos aquí, a vila flaviaca, que da Chavara, dun señor que se chamaba Flavius. Estes dous nomes están eh, documentados na nomástica latina Ainda que hai poucos en Acum, en cambio, os nomes de posesores que acababan en Anum, eh, os que se engadía o suficio Anum, eran eh, moito, moitos máis, non? <coughs> non, non botei a conta de cantos, pero hai moitos. Eh, podemos poñer eh, un exemplo dun derivado masculino, <coughs> masculino eh, que concorda, por, por tanto, con fundus ou pagus, ou un femenino que concorda con vila, non? eh, por exemplo, con este mm, Sabinus, eh, Sabinus Sabinianum, que dá Sabiñao, ou unha vila laurentiana que dá Lourenzá Eh, naturalmente, estes eh, dous sufixos ano ana teñen unha distribución de letal coñecida, que ao an. Eh, mm, eh, por lo tanto, mm, eh, hai eh, casos como Basiliao eh, en territorio de Ao e, e Vila Marzá en eh, sitios onde eh, terminación, bueno, Marzán ou que sexa en sitios onde eh, o resultado deste sufixo é ah. e por tanto un, un primer, seguramente este é o primeiro estrato máis antigo eh, que podemos atopar dentro de un estrato intermedio que podemos calcular que durou aproximadamente ato século X eh, todos os topónimos que entran nesta categoría son antigos teñen prácticamente teñen máis de mil anos e é o formado por eh, <coughs> os mesmos rexentes do tal Vila, Fundus, eh, Pratum ou Vilaris ou o que sexa máis o nome propio de persoa eh, coa terminación, coa desinência gramatical do genitivo Por tempo, por, por exemplo Vila Petri, é dicir, uh, eh, Vila de Pedro, Vila Pedre, e por elipse da palabra vila xa quedou simplemente Pedre, non? Fonte Mourente, ou simplemente Mourente, fonte de Maurenti, Follente, de Fulgenti, un vila Fulgenti, Goente, eh, de dun señor que se chamaba Gaudentius, de dun señor que se chamaba Basilio, Mourelle de Maureli, etc eh, vedes que moitas veces se conserva o é final eh, porque en caso de desaparecer <coughs> daría lugar a un, a un grupo consonántico impronunciable non? <coughs> bueno <coughs> teño que toser non sei Como é que tiño que en eh, Está, pasando, pero non me preocupo. bueno barcos. Muchas veces este vale, ya está, ya está, no me traigan más. Como ves muchas veces este este y final acaba desapareciendo, como é el caso, por ejemplo de este Sabín, que ten eh, o ou de Quintiani, etcétera El, eh, <coughs> hai que ter en conta que esta fórmula de eh, eh, nome propio de persoa máis genitivo eh, tam, a, a, eh, chegou a, a afectar tamén os eh, nomes germánicos eh, os, os hermanos chegaron aquí no século V e ainda se, ainda se falaba latín polo tanto ainda se declinaba Bueno, pois hai moitísimos nomes germánicos que están formados tamén con este I, eh, esta desinencia I do xenitivo, non? Castromil, Samil, eh, Vilamunde, Froián, eh, etc. Non? E lo, <coughs> logo ven este estrato que é moito máis moderno xa, eh, que podemos considerar primeramente romance, que é posterior ao nacemento galego, e está formado por eh, fórmulas do tipo casa B, ou os de, etc. Non? Casa de López, Casa, <coughs> casa Cimento, <coughs> Rego. Bueno, Rego, López, Pisan López, Cargo. Mulher rapazita. Bueno, entón eh, vou pasar a outro a outro capítulo deste que creo que me vai dar só tempo para falar de dúas cousas é sobre a cantidade e calidade da nomástica e o enriquecimento e o empobrecemento o territorio Galicia actual <coughs> é un poquinho <coughs> menor que Bélgica un poquinho maior que Albania é dicir 29.000 km carrados proporcionalmente en relación eh, con España é aproximadamente o 6% do seu territorio incluídas as illas, en este pequeno territorio sorprende a propios e alleos a abundancia de nomes de lugar. Se tomamos en consideración só o en clato, decir, o nome de entidades de población, eh, que hai, eh, hai edicións periódicas a partir do ano 1860, hai que poner nosa experiencia non non sempre ofrecen unha recollida exhaustiva, en Galicia hai 37.297 núcleos de poboación o territorio español no seu conxunto ten uns 108 eh, mil eh, lugares o que quere dicir que Galicia que é o 6% do territorio ten case o 34% de, de entidades eh, singulares de poboación dito de outra maneira para cada nome de lugar habitado en España eh, tres eh, corresponden a Galicia a eses nomes de lugar hai que engadir outras, eh, outra toponimia que dos nomes de comarcas, de montes, de ríos, de terras sabrado e a manso, recollidas nos mapas e nos catastros e no peor dos casos sen recoller en sitio ningún. E unha fartura que impresionou os estudosos da nomástica galega desde Sarmiento para Co. Este precursor da, da, da romanística explicaba así a abundancia dos nomes xeográficos galegos na súa eh, prosa moi coloquial. E seis, ocho o diez vecinos, enténdese casas, casas de... Y a veces solo tres o cuatro que viven junto a la iglesia componen un lugar, que se llama en gallego un lugar de iglesia. A imitación de esto, cada pelotón de casas o vecinos que están esparcidos por todo el territorio componen un lugar con nombre distinto. De ahí resulta que en Castilla una aldea solo tiene un nombre y un lugar y que una aldea, entiéndese parroquia, de Galicia tiene 6, 10, 15, 18, 20 y más lugares con distintos nombres. Pasan de 3.000 las pilas, es decir, iglesias con pila de bautismo, eh, las que hay en Galicia, y a razón de sus lugaritos no es ponderación que en Galicia haya 20.000 lugaritos con sus respectivos nombres. En Galicia hay además de los lugaritos infinitos nombres de términos pagos y heredades con esta diferencia para el exceso que el término pago o heredad en Castilla ocupa mucho terreno y en Galicia cada rincón o palmo de tierra tiene su peculiar nombre. Haciendo un prudente cálculo, creo que habrá en todo el reino de Galicia 100.000 nombres geográficos, separados, aunque no distintos. el no nomástico. Non, non é, bueno, é difícil facer un cálculo destapolando <clears throat> os nomes que hai na parroquia dunha toda Galicia, porque nos sitos hai máis densidade en outras menos, non? pero en calcar caso eh, hai unha masa enorme de, de nomes tamén é verdade que moitos están repetidos tamén o disarmiento eh, para poner un exemplo eh, só o caso de Igrexa ou alguna das súas variantes que tedes aquí no nomenclator de Galicia hai 839 eh, lugares que se chaman así Outeiro 564 veces Castro 401 veces Souto 244 e así os meus pais pero a pesar das moitas igrexas e castros non se debe creer que eses centros de miles ou quizás algún millón de topónimos se repiten de maneira monótona e constante e que en realidad só hai uns poucos eh, centenares de bases etimolóxicas porque a realidade é a contraria hai máis de 50 anos un profesor Pil que mencionei antes Después de ter feito un examen de toponimia de 25 e concellos galegos e de 3.250 nomes, y aproximadamente un, 10% do nomenclator, confesa que quedó sorprendido por la, mm, eh, sorprendido por la muy variada fisonomía que pueden presentar, incluso tratándose de ayuntamientos muy próximos uno de otro, variedades que se explican por la diversidad de la situación geográfica, por particularidades de su vida económica y por las vicisitudes de su proceso de población. eh, os que traballamos o nomenclato galego sabemos <clears throat> moi ben que eh, justamente a monotonía non é precisamente a súa nota, na máis, nota máis característica e ora de onde ven de onde ven tanta riqueza toponímica está claro que eh, se, de, eh, se, eh, se depende do proceso de poboamento das particularidades da vida económica esta riqueza é relativamente nova Non sabemos canta era a poboación de Galicia na época da romanización e posterior. Eh, antes falamos de, de, a cifra que daba Díaz de 250.000 indígenas eh, para toda Galicia, eh, eh, cifra orientativa. Outros autores como Tranois ou do mapa que los límicos que mostrei antes estiman que o convento lucensis que o equivalente de Galicia actual teria uns 166.000 habitantes eh, repartidos en 15 populi eh, esta poboación estaría distribuída en cidades, Lucus especialmente, eh, as outras dúas cidades do convento, eran Astúrica e Bracra non pertencían á Galicia actual, castros, é dicir, asentamentos fortificados que perduraron moito, moito tempo, incluso despois da paz romana, e que se estiman en 2500, e vilae eh, romanas, eh, das que se coñecen desta época romana únicamente 15 ata o século IV eh, estábamos referindo ao convento do Fense eh, habría tamén acampamentos militares algún explotación mineira e eh, pouco máis a distribución dos establecementos humanos estaban fundamentalmente ao longo das vías e alrededor destes asentamentos existía unha área de terra roturada e o resto do país era bosque ou mato, que vidueira, carvalho, teixo, freixo, algo de castiñeiro moi pouco que foi importado polos romanos, e toxos, suces, estas e coresos eh, eh, como dixemos es, antes eh, os nomes de plantas e os seus abundanciais puderon ser impostos en calquera época do idioma así é que dos 408 lugares eh, 408 <clears throat> lugares a ver se <clears throat> eh, eh, formados eh, sobre Carvalho é imposible saber cales son antigos e cales son modernos en cambio, os formados eh, sobre Teixo os seus abundanciais, Teixedo, Teixido, etc eh, todos son mm, relativamente antigos porque xa é unha planta eh, que non forma bosques pero que era abundante na paleopaisaxe galega eh, o mesmo eh, sucede, por exemplo, coa palabra freixo e os seus derivados eh, hoxe non hai bosques de freixo absolutos de freixo eh. hai posibilidades pero non freixedos de, de, como había na, noutras épocas <clears throat> en outras palabras a paisaxe dos séculos 2 mm, a, a quinto era un medio no que predominaba o natural sobre o humano eh, áreas vidas, Julia Fierro Terza Berti teñen estudos sobre esta paisaxe galega e é de supoñer que a densidade toponímica fora tamén proporcionada á cantidade de territorio ocupado e a un ritmo moi lento as cousas foron cambiando alrededor do ano 1000 eh, cito eh, eh, información ahora a través de Carlos Baliñas Carlos Baliñas Junior non o amable Baliñas, Carlos Amable Baliñas eh, que ten un libro sobre os galegos do ano 1000 os lugares habitados aparecían como illas no medio dun mar de vegetación de todas maneiras estamos asistindo a unha loita do home contra a natureza eh, <clears throat> representan agora un papel singular os mosteiros o lugar onde se sentou o mosteiro de San Pedro de Rocas en Esbos Ourense, cando se fundou a principios do século X di, estaba ermo e xacía escondido por matorrais e un esposo bosque e non se copaba ningún camiño nin sequera un carreiro que levase a él ou viñase dele eh, as vilas agora eran moitas e tiñan unha extensión de entre 70 e 400 hectáreas e de verdadeiros latifundios e mesmo as máis pequenas o profesor Baliñas estuda a historia nun labrego que chamaban Pompeiano a a principios do século IX e a súa vila a beira do río Mandeo nos documentos que o acreditan como propietario documentase como se vai incrementando o seu patrimonio con terras gañadas ao monte que confirman mesmo os nomes das novas leiras eh, como ves aquí, Pinaria Laureda, Rozada, que Piñeira Loureda, sitio de Loureiros en Rozada <clears throat> eh, non sabemos Cantas vilas como de Pompellano había en Galicia, en Galicia alrededor do ano mil pero debía de haber moitas, a xulgar polos cerca de 1200 topónimos eh, non, sí. non, non escribí unha cifra, pero 1200 topónimos actuais nos que entra o elemento vila a maioria delas mm, sen dúbida da alta da media hai que ter ademais en conta que detrás de moitos nomes de posesor do tipo Requesende <clears throat> eh, eh, que cita Balinas na, no, no texto este que se chamaba Vila Requesendi hoxe solo é Requesendi non desapareceu a palabra vila e, por tanto, detrás de, da maioría destes eh, xenitivos que mencionei antes existían tamén a, a, o, o primitivo o recente vila bueno, pois pues estes vila ou seja, granxas eh, nótese que é unha excepción de vila que desapareceu xa no galego antigo agora estaban presididas por cidades importantes ademais de Lucus estaban Ourense, Tui e Santiago e que daquela empezaba a dar redor do ano mil pero ademais ao lado das cidades e das vilas e dos mosteiros localizados case sempre no medio da, do, do campo hai eh, eh hai 78 mosteiros 19 celas, 11 frades eh, oito donas, cinco mogo, é dicir, de Mónaco, ou Mogor, Monacorum, eh, un muxía, é dicir, monxía, <clears throat> convento de monxas, pois aparecen núcleos habitacionais satélites eh, na terminoloxía de Baliñas eh, que a documentación da época denomina vilares denomina vilares entre, entre os normais Vilar, Vilarneán, Vilarneao ou pequenos Vilariño, Vilarello, Vilarneor ou grandes Vilarón, vilarmayor, Vilar, Vilarmor son o xenatofilina toponimia galega 1064 eh, falando do nomenclato de Galicia actual e deberon ser na maioría fundación desta época porque en latín Vilaris eh, era un adxetivo dicíase Galina Vilaris unha pita eh, eh, bilega eh, non? non era sustantivo é dicir que tuvo que pasar moito tempo para habilitarse como sustantivo <clears throat> incluso xa no mesmo galego antigo eh, na documentación antigo case non se resiste a palabra vilar como unha voz común como un apelativo normal nun eh, documento eh, do ano 876 un clérigo cede ao mosteiro de Santa Cristina de Ribas de Sil unha igrexa tamén con outro elemento novo con eh, un, eh, casa, con catro casais con catro casais eh, pero non está claro se un casal é unha pequena explotación autónoma ou é un manso, é dicir, unha terra de cultivo dun, dun, dun señor arrendado a un campesino ou é, é, é unha explotación especializada non? o caso é que hai polo menos 262 casais bueno, casado, casar, casar, e as variedades que tens aí na pantalla en algún caso pequeno como casarello non? é un pequeno indicio do que era un casado que seguramente non era un, originalmente unha, unha entidade de poboación é que o contrario de Vila case sempre bueno, case un terzo dos seus derivados están implicados plural eh, eh, sobre os topónimos derivados de Casales tamén poderíamos dicir o que dixemos sobre Vilares que son todos antigos porque a palabra Casal eh, case acabou desaparecendo da circulación como, unha voz común Ben, pois esta proliferación de cidades, de vilas, de vilares, de casais e de mosteiros poderíamos engadir outros indicios toponímicos <coughs> por exemplo os eh, 383 lugares derivados de saltos o souto medieval era un hábitos domesticados eran eh, especies eh, que se plantaban decir, que non era vegetación espontánea ou 78 derivados de, vin, de, pomo, de pomus que significa árbore fruteira, non? os pomares, o pomarega, pomariña todo eso. non? a trintena e pico de derivados de vinha, eh, ben, pois podemos deducir eh, eh, son eh, seguramente eh, antigos doadamente que a paisaxe galega do ano 1000 eh, era máis ou menos máis, xa máis humana que natural non sabemos cantos habitantes teria pero é probable que a cifra de, que dei antes para a poboación romana de 166.000 estivera triplicada alrededor do ano 1000 naturalmente vai de ser que a domesticación do territorio foi acompañada dunha proporcional imposición de nomes eh, de lugar detenereme un pouco nesta etapa de historia porque é fundamental na constitución do patrimonio toponímico e antroponímico tamén de feito a maior parte dos nomes de entidades de poboación e nomes de familia cristalizaron ou consolidaronse nesta época de do ano 1000 e os dous séculos contiguos medio milenio máis tarde, a principios do 1500, a poboación de Galicia era duns 65 ou 70 mil veciños, enténdese lumes, ou seja, máis ou menos uns 300.000 habitantes que habían todos en tres Bernabeus bueno, e agora outro historiador que é Pecerto Saavedra que nos eh, orienta por aquí hai fames e pestes e revoltas no século XIV fixeron retroceder a poboación e mesmo deixar algunhas vilas despoboadas pero nos tres séculos seguintes <clears throat> a poboación multiplícase por cinco en 1800 Galicia conta cun millón e medio de habitantes pero este crecemento en habitantes non vai acompañado dun aumento proporcional no número de aldeas no 1800 segue habendo o mesmo número de aldeas que había no século XV eso quer dicir que o, o que aumentou foi o número de lumes por aldea Eso é algunha fundación no 18 e no 19 pero ainda así o espazo da terra non sabe multiplicouse durante estes tres séculos e tamén se fragmentou en propiedades cada vez máis pequenas non? esta, esta época é a que Sarmiento afirma que as propiedades son de palmo cada unha e que cada unha ten o seu nome tiña pensado poñer unha diapositiva dun mapa dun catastro de, de sardiñeiro que ven no libro de Flanagan pero, eh, ben, ben, lei das piquilichiñas máis primas as de San Martín aí. A <coughs> actividade toponímica agora xa non se exercita sobre os lugares habitados que están case todos, senón sobre os terreos que se van gañando para a roturación de ao pastoreo, roturación que alterna con descansos máis ou menos prolongados. No século XIX, 18 principios do XIX, do 20, XVIII, 19 principios do XX, non había palmo de terra que non estivese explotado. Se non era terra de pan levar, era terra de pastoreo, onde o labrador non puña un nome, estaba pastor Borfonielo, unha fonte, un reguino, unha pena, unha cárcava, calquera accidente que valese de preferencia tiña nome. E eh, a casa da que eu procedo eh, parte das súas eh, terras e tivo atoradas aos condes da Ucanira en un documento do, curador das rendas deste conde en 1704 cítanse os límites da aldea o territorio comprendido entre Río Traseiro, Río da Riba da Lavandeira Reboliños, Fornos da Cal Roza Dragada, Río Maior, Río de Lleira e outra vez Río Traseiro e moitas leiras e soutos comprendidos no interior dese, dese, dese perímetro pois ben, a maioría dos nomes citados naquel documento do século XVIII continúan vivos hoxe e os que fan toponimia de concellos ou parroquias galegos confirman o mesmo a través dos catastros da, do, do catastro do Marqués de Lansenada e habría que contrastar isto tamén coa toponimia que aparece nos ateos do século XV e XVI é que temos aí unha riqueza enorme ainda sin explotar porque son miles de documentos que se han sin transcribir os ateos <clears throat> eran revisións que facían os propietarios dun terreno que enviaban a unha persoa ali que volvía a recorrelos para recordarle o elevador que aquela terra era propiedade eh, do, do señor que, que caraba fora de ah, moito moito aí ainda por, por explorar Bueno, mentres tanto, a miña hipótese é que unha gran parte desta toponimia de propiedades eh, de paraxes é posterior ao século XV e despois do século XVIII só houve innovacións menores eh, os documentos eh, da, da, da miña casa que empezan en 1670 confirman bastante ben isto último especialmente para terras eh, que non son de Monte Común bueno <clears throat> na segunda metade do 20 eh, cambian drásticamente as particularidades da vida económica e as vicisitudes do proceso de poboación no censo de 1950 eh, Galicia tiña 2.600 eh, habitantes eh, do, dos millóns e medio de habitantes casi un millón máis que os circulantes eh, no censo de 2000 eh, tete de los aí no censo de 2012 2.781.000 pero agora a, a cabalo dos dous séculos o peso demográfico cada vez é máis urbano. A industria predomina sobre a agricultura, a agricultura mesma pasa do policultivo de subsistencia a especialización de produtos, as propiedades que non son rendibles, que son a gran maioria mm, abandonanse, as aldeas, especialmente as do interior, despoboanse, nas nosas enquisas para a revisión a Nomenclator eh, hai eh, centenares de aldeas xa desaparecidas, deshabitadas, eh, desde o ano 72, e mesmo naqueles casos en que se manteñen as explotacións procedeuse a agrupación de parcelas e contentación parcelaria e esas cifras que te en a pantalla poden vos dar unha idea da evolución eh, pues, do, do, do despoboamento do campo no 72 había 386.000 explotacións agropecuarias no 82 361 no 89 359 entramos na Unión Europea e hai este baixón um brutal penso de 1997 que no 2012 como vedes 41.000 casaríos é dicir, eh, o censo de vacas xa non chega nin millón eh, <coughs> de Manolo Rivas. Bueno, pues, volvamos otra vez. Bueno, para que se compren Да, переводим. Queria acabar esta, esta parte para que se comprenda mellor esta transformación dramática na, na, na aldea de quem fala hai agora 60 anos había 24 lunes no día de hoxe quedan accesos casas con nenos ou mozos casadeiros un o rapaz ten máis de 25 anos neste momento así que previsión de permanencia para un prazo de 20 anos unha casa ou ninguna <clears throat> non, eh, a non ser que, que empecen a chegar subsaharianos ou, ou teñamos que volver nos a coller un sacho eh, a mí xa non vai tocar pero outros pode tocarles <clears throat> quer dicir que nun, nun prazo de 70 anos vai quedar dividido por 24 o número de veciños é dicir, en resultado cero e cifras moi parecidas poden extrapolarse para, para case toda a Galicia non costeira de maneira que antes do 2020 a Galicia rural en gran medida vai volver a estar como na época de Pompeiano e a principios do século IX unhas cantas vilas aquí a Colá a cor chamadas granxas e dúas dúcias de cidades de máis de 10.000 habitantes e o resto monte eh, con especies mm, madeirables de crecemento rápido e consecuencia desaparecerán os infinitos términos pagos e heredades e eh, simultaneamente ou pouco despois tamén os nomes que, eh, cos que se designan <clears throat> eh, isto eh, que pasa coa microtoponimia eh, mesmo aldeas que están en parte eh, <clears throat> eh, en, con aldeas está en parte sucedendo con outras divisións territoriais <clears throat> eh, con outras divisións territoriais que non sei que sei que tiñe por aí pero non, non teño, non teño dispositivo non pasa nada <clears throat> eh, con outras divisións territoriais eh, en, que están sendo donadas en favor, eh, por exemplo, de provincia, de concello, por exemplo, as antigas eh, jurisdiccións Xallas, Soneira, Pruzos, Amaía, Ulloa, eh, todas elas con nome romano cada vez son menos usadas porque non teñen contigo xurídico claro. e o mesmo sucede tamén con divisións eclesiásticas eh, dos arciprestados eh, como é o caso de Posmarcos ou Benvexo eh, ven sendo entre nós un clamor a denuncia desta perda de convistas a que se acometa un traballo sistemático de <clears throat> recolla da toponimia <clears throat> antes de que se aparezan os últimos informantes entre os argumentos que se adoitan a dar para <clears throat> usir esta recolla está de que nesa gran masa de nomes hai testemunhos de todos os estratos lingüísticos é que cada nome e que desaparece esfumase con cada nome que desaparece esfumase un dato valioso para a historia <clears throat> lingüística e mesmo para a arqueoloxía ou para a historia eh, eh, <clears throat> eu creo tamén eh, que, que é así non? pero ainda de, de todas maneiras mm, un pequeno consolo eh, opinamos que a microtoponimia na microtoponimia hai un predominio abrumador de elemento romance e nin siquiera latino eh, abundan moitísimo as voces eh, que coinciden co, co, co vocabulario común eh, en cambio nos nomes de territorios nos nomes de montes, de ríos de importancia como señalaba, señalaba o Pil eh, é onde se pode afirmar afoitamente eh, que está a maior abundancia de reliquias perromanas ríos como Miño, Eume, Tambre, Terras da María Soneira, Lemos Montes do Courel, Ancares, Larouco, decir, son, por lo tanto, son eh, topónimos que están ben salvagardados. Ainda así, non quedamos exentos da responsabilidade da formación dese onomástico xeral da lingua galega, porque tamén estas reliquias, ainda que cunha cadencia máis lenta, van e desaparecen e quero finalmente chamar a atención sobre un aspecto eh, contradictorio co que tropezamos na toponimia e non só na galega por un, par, por un lado hai unha tendencia pola cal os nomes opacos eh, se violentan fonéticamente para tornalos transparentes eh, xa o facían moitísimos notarios medievais repristinando nomes de latinos mm, de, de, con frecuencia de, de, de modo errado eh, para mostrar un exemplo <clears throat> eh, nos documentos medievais cítase un eh, eh, un comiso chamado babello no? eh, que é unha palabra muda para calquera galego normal daquela época de hoxe no? e mesmo para un bo etimólogo así é que na época moderna volveuse falante, e transparente reetimolizándose a través da forma vexo eh, con B ou con, ou con U como queirades eh, Navaja na súa tese cita casos como o de herbedeiro, herbedeiro é unha planta que hoxe é xa coñecida por poucos e está <coughs> pois volveuse como volveuse pouco frecuente eh, moita xente non pode, entón converteuse no olvideiro e aquí tedes outro as amargosas segmentouse equivocadamente non? e converteuse en as amargosas que eh, é unha tendencia que se dá en todas as comunidades na nosa de moitísimas veces e eso é o que nos fai ás veces eh, nos, fai uns quebradeiros de cabeza enormes non? e por outro lado hai tamén a tendencia contraria a frecuencia de uso eh, somete as palabras a un desgaste extraordinario e de eh, palabras falantes eh, transparentes volvense mudas ou apacas que na aldea de San Martín donde eu son hai un lugar que está en Par Maior que non é aventurado eh, deducir que procede de Agro Maior non? un eh, eh colega meu do Universidade de Vigo que estaba Palacio e fixe unha tese sobre eh, sobre Ferreira de Pantón e mm, desta mesma palabra agro encontrou topónimos como estes non? <clears throat> Gurmiao ou Armiao, decir, agromeao, por medio, Bornogueiras ou Bornogueiras, Agro da Nogueira, Borbuxán, Agro Buxán, Gordondo, etc. Eh, como xa levo falado máis da conta, eh, vou eh, rematar eh, ese programa que ven, queredes facer outra outros, outro ciclo de toponimia, pois non teñen inconveniente en contarvos o que me vai por decir e eh, ainda outras moitas cousas máis. Ben, pois... Eu non quero quitarle a palabra a ninguén, simplemente, claro, no que acaba de decir el, pois que a toponimia, bueno, é unha tomo, toponimia é patrimonio propio de un povo e un idioma. E iso non hai que esquecerlo nunca, porque todas esas outras cousas que poden vir de fora non ten este xogo que eu estou dicindo agora. É unha mera aplicación de entrada así para todo este para todos estes asuntos. E aparte deso, veña, os que quedan facer calquera pregunta de Claro, calquera pregunta, se me queda voz para falar, veña. Eu sou analfabeta Claro. Eólico, estoy con, el cine, bueno, con el antes estuve con en un galego que es profesor en una universidad de Buenos es especialista en efectos antiguos, clásicos, estos que no, no, no, este es un libro que se llama caray, caray, sí. caray, caray, en donde dice, bueno, entendí, que lo, toda a gente que era, aquí queda mucho los nombres su lugar, es decir, Bergondo, Abegondo, non se me acordo. Eses non, eses, <laughs> eses non. Eses son xermánicos. sí, o un Mar, morir un Mar. Eh, es un libro de que unha perdido, xa non que acaba de colgarlo na na rede. Si quieres, te toman a red. Eh, en eso, el río correu porque sería vos contrastar toda esta vaina porque non está máis principal entonces, entonces me... Si conozo, non me acordo agora como se chama, pero teño de, teño de lido algo, pero... Isinio, Isinio, sí, efectivamente, sí, sí. sí. Bueno eu quería saber, por favor, de quen é o mapa na que, que, que trafaches anos que dividía? É de, dese, dese alemán que se chama Unterman, que, bueno, sí, pues, fixeron o... Por un lado e pre por outro. Sí, fixeron o doutor honoris causa en Santiago, hai poucos anos. Eh, sí, no, Este, eh, bueno, estes son únicamente topónimos están eh, atestiguados en inscripcións antigas, pero non son modernos, non? eh, pero aparecen en textos antigos, en inscripcións romanas antigas, eh, todos estes. Unterman. Sí. sí. así, Unterman. Pero, bueno, eh, eh ahora no todos. Eu, eh, que quizás vos aquí moitos destes son coñecidos, non? Ilerda e Lérida. Eh, bueno, Liberis e eh, Elvira. Eh, eh, ben, eh. Ilici Elche, non? bueno, con Imbri ben coñecido pero bueno, algúns destes eh, sí, algúns destes non deixaron descendentes non? pero no mapa seguinte que non o vimos estes sí que son eh, de topónimos da Hispania actual que acaban en Briga non? son, to, estes son os topónimos da Hispania actual acabados en Briga non? que é celta, sí, que é da mesma familia, da mesma familia que este que fixarvos a densidade destes bre eh, eh, todo aquí a beira eh, da, desta, da ría de, non, dos, dos e logo tamén abundantísimos no Ulla uh -huh. na, na, nesta zona do Ulla e logo algún disperso por alá non? unha ideira de, ideira de Muñiz que debe ser Nereida ou Nereida? como se chama ali? Callobre, Callobre. Callobre, hai un. Callobre, no, ali Pallobre, Pallobre. Ah, Hay un callobre Bueno, pero acaban, pueden ter variantes. Sí, D ou también tamén ser. Sí, sí. Por exemplo, o grobe tamén ah, grobe, O grobe, pero acaba en D. Sí, pero originalmente acababa en bre. O grobre. O grobre. Que originalmente era o grobre. E logo cambiou-se por metade. Pero, en fin, todo eso son o como eu simplemente estou E eu dixen ao comezo que, que bueno, que, que todo isto é o idioma galego que o idioma galego, por exemplo algo que ten conocimento hasta hasta hasta donde <laughs> aquí <laughs> o noso amigo hai unha cousa concreta que é hasta que punto é galega e polo tanto é o idioma galego ajeada Porque o Carvalho, a e පුකේෂ්කම්මෝ කරවාරි කන්දම් não ප්‍රියයන්ති කුෂල් කන්දේ ශවාහු කේනු кому outra coisa какой утро коша дистинца <laughs> я как бы вышел алгу кисик мне густо ну чего ну que me gusta. Oh tiña, tiña un ah, claro. máis histórico que pasa ah, que xa non calculei ben o tempo pero eh, veña, este este é un dos, un dos libros eh, importantes da onomástica galega que este Joseph Pil que mencionei varias veces aquí fixaremos o mapa da densidade de topónimos xermánicos claro, claro. na península ibérica que abundan moitísimo na Coruña en Pontevedra, no norte de Portugal e logo vai disminuindo por Lugo e eh, volve outra vez a aumentar aquí en, en Cataluña ¿no? xa, xa, xa pero pero como vos dixen a densidade de, de topónimos non quer dicir que se corresponda cunha densidade de xermanos claro, claro, claro porque claro. por moda converteron <laughs> bueno, claro, eh, adoptaron a, a, a sí, claro, de unha lingua ou outra sí. distinta van os, os, os, os latinos sí, sí, adoptaron sí, sí, os nomes xermánicos entonces, os célticos ou non, sí, claro, sí, claro. Bueno, a ver, alguén que... Ah, sí. Pero final, do sentimento, o entorno da paisaxe toda vai ser vertiginosa nas sí. nas próximas décadas, na próxima Xa está sendo. Xa está sendo. E non quedará nada, porque... Sí. Eu non sei o catastro, o documento sí. do catastro. Sí, sí. Se, se será o documento principal que recorre os puntos De feito, o, o, que, o que dixen antes de que de que facer un corpus onomástico galego empezouse a facer, o que pasa que hoxe está interrompido pola crise tamén, non? Eh, eh, estabanse recollendo eh, <clears throat> os nomes das eh, eh, a toponimia menor de toda Galicia eu creo que a, eh, un, un tercio dos concellos xa estaban máis ou menos estudados e recollidos e, eh, e eh, e, eh, e eh, hai un sitio na internet onde, onde se pode consultar pero a experiencia é que cada vez se atopan infor menos informantes mm, é, eh, é difícil atopar xa un informante bo nunha aldea eh, hai que quizás vivir ali é tal, é difícil que chegue un rapaz ali con coa cartografía que sí, coa, coa foto aérea de un 5000 que porque agora incluso hai instrumentos moi bons para facer uh, eh, inquisas toponímicas porque hai fotos hai fotos aéreas eh, de, de escala un 5000 que se ven as casas ven os regos das leiras o xeito que van non? Bueno, pero temos todo eso pero xa non temos o informante que nos diga como se chama a leira Muy bien, a ver. que está pensando que aparte otras fuentes históricas, sería muy interesante ver por antroponimia, a pegada que tuvieron distintos pueblos que pasaron por aquí, ¿no? por ejemplo, sí. o cuervos o, romanos o árabes, <coughs> ver un poco según. Hay que, este lo que pasa es que sería muy complicado porque non hai unha proporción directa co anos que pasaron aquí nin con a cultura que cada un tivo unha cultura diferente Bueno, sobre eso eh, aquí contra o final tamén tiña pensado falar un pouco da historiografía da toponimia en Galicia non? <clears throat> eh, que é unha ciencia que empezou prácticamente no ano 1946 o primeiro eh, artigo de científico que se escribiu sobre toponimia de Galicia escribiu no Abelardo Moralejo no ano 46 eh, bueno, pasamos unha época bastante longa de seca tamén onde non houve contribución ninguna eh, na, na, na toponimia galega e agora sí que hai moitos estudos os que, que se dedican a isto eh, e cada un está estudiando parcelas diferentes por exemplo, o Moralejo Fillo escribiu un libro moi importante que se chama Calaica Nómina que se refire a toda esa toponimia céltica a que, bueno, que, que trata este señor Isinio, pero este señor é, é bueno, máis prudente que o Isinio eh, no, no que fai e outro señor que mencionei aquí que se chama eh, que se chamaba porque morreu hai pouco que era <clears throat> eh, Vascuas, Edelmiro Vascuas non sei se algúns oíron falar dele por aquí foi catedrático de grego aquí como tiña pouco que facer eh, poucos alumnos de grego pois dedicouse a estudiar en europeo se daba nas, eh, na, na, na sala de estudios eh, ou na tenda biblioteca o que fora e fixo tres libros moi importantes dous publicados eh, que se chama bueno, sobre o paleo-europeo a pegada paleo-europea sobre, as, sobre o, os germánicos está o libro ese que vos que, que trai aquí non? Este, este, este, este que aínda que se chama hispano góticos eh, realmente a maior parte dos <laughs> a maior parte dos topónimos podíalles chamar galegos ou eh, galegos eh eh, eh, eh, en, no resto de España hai algo en Cataluña pero no resto de España de aquí para baixo xa non hai nada prácticamente esta liña non? pero os latinos tenos moi estudiados cada vez sabemos máis cada vez sabemos máis de todos hai un, un crego de Lugo que se chama Nicandro Ares que acaba de publicar agora dous volumes de todos os seus artigos eh, dispersos eh, el traballa basicamente sobre a provincia de Lugo eh, porque é de, é de lá de Bóveda e tal, foi profesor no seminario de Lugo pero ten moito máis da mitade dos concellos de Lugo estudiados que tamén eh, traballa moi ben porque ademais este manexe moitísimas fontes medievales e así que eso que distí dentro de pouco vais a poder saber e facer eh, unha estadística de cantos toponimos ponemos eh, como derivado do como... imagino que Calidizou tamén muitos nomes o sea que a mellor antes era un nome despois sí, sí. O sea, bueno, xa, me, xa mencionei aquí ao principio moitas palabras que foron tomadas de aí non? os nomes que estaban galegos como a sí. Sarama ou, ou outros sí pasaron a, a castellano? eh, bueno, eso, eso tiña, tiña ese capítulo eu eh, tiña pensado contárvolo pero non me lo conté nada máis un comentario é, é curioso para mí que esta é unha vontade política de muitos políticos que facer desaparecer a memoria eh, de, sí. bueno, entonces, porque, por exemplo se construyó una organización a Zapatec. Sí. Con bajo, bajo, bajo Esa organización que estoy seguro que en aquel mundo, se llamaría hasta lugar, sí. Chile, sí. de la ahora ayuda, habría Nueva Sí. Eh, Pero eso pasa según poesía. Sí. É toda unha fonte sí. que se perder o derecho de gobernación cando morra a xente de Castro de Viña ou de Meicende Sí, pero eso, eso pasa en, en todos os sitios. Eh, hai sitios que se chaman Miami Beach, e eh, non sei cantos, eh, las, las adormideras, los jardines, no sei cantos, se fai unha cosa, e poñen un nome dese que teña eh, moito reclamo comercial, eh, vai por aí. E sepultan ali seguramente un topónimo bonito galego que existía. Eso reclamámoslo nós esta Comisión de Toponimia moitas veces non nos fixaron caso. Non? que antes de que autoricen a imposición do nome no, que haxa eh, un ditame dun eso un organismo. eso é básico. Eso é básico. Eso, eso fan no en Canadá, eso en moitos sitios, sí. Pero aquí en Canadá non, non... Aquí resulta que caldo de recente vas non sei por onde, eh, ves que hai tal terra que lle chamaban dun xeito hasta ali sí, sí. días que que de repente ten alguén que non sabe quen foi que lle cambiou o nome, que lle puxo outro nome distinto pero parece como se si fora un nome novo é que e, e, pero que é, é unha alteración do nome anterior convertido, por exemplo, no, que era unha falado da geada, por exemplo, por mil, eh, pois é, é ben, é, ponho no, o a geada eh, no medio, é ese, non sei, ese nome concreto que pasa a ser no, con, con en vez de facerlo sin geada. Eso está, xa non quero dicir máis. Bueno, pois... Pues... Moi ben. Bueno.